Zulkifl alaihi salam. Poslije Juba alaihi salam, Allah Želešanuhu posla još jednog poslanika za kojeg većina historičara smatra da je bio Ejubov sin. Allah Želešanuhu kaže Wa Ismaile wa Idrise wa dhal kifli kullu minas sabirin. Wa adhalnahum fi rahmetina innahum minas salihin. Ismailu i Idrisu i Zulkiflu Zulkiflu a svi su oni bili strpljivi i obasuju smo ih milošću našom, oni doista bijahu dobri. Allah Želešanuhu je opisao Ismaila i Drisa i Zulkifla strpljivošću i dobrotom. Zulkifli je Jubov sin, Allah Želešanuhu ga spominje pored ovog mjesta na još jednom mjestu u Kur'anu, وَذْكُرْ إِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَ وَذَلْكِفْلِ وَكُلُّمْ مِنَ الْأَخْيَارِ I sjeti se Ismaila i Elijesea i Zulkifla, Svi su oni bili dobri. Od oca je Juba naslijedi strpljivost. Ime mu je bilo Bišer. Nazvan je Zulkiflom zato što se svome narodu obavezao da će im suditi po pravdi. Obavezao se Allahu da će svake noći klanjati noćni namaz i da će svakog dana postiti dobrovoljni post. Ispunio je Allahu dati zavjet da se nikada u životu neće naljutiti. Umro je, a sve preuzete obaveze je ispunio. Eto zbog toga je prozvan Zul Kifl. Više od toga nam se ovom Allahovom poslaniku ne spominje u Kur'anu, niti u sahih hadisima. Men